Unit 2 Introductions การแนะนำตัว What's your name? คุณชื่ออะไรครับ I'm Lisa. ฉันชื่อลิซ่า My name is Mark. ผมชื่อมาร์ค My name is Michael, but please call me Mike. ผมชื่อไมเคิล แต่กรุณาเรียกผมว่าไมค์ My nickname is Jane ชื่อเล่นของฉันคือเจน How do you spell your name คุณสะกดชื่อของคุณอย่างไร How do you pronounce your name คุณออกเสียงชื่อของคุณอย่างไรครับ Where are you from คุณมาจากที่ไหน I'm from Canada ผมมาจากประเทศแคนาดา Where do you come from คุณมาจากที่ไหนคะ I come from Italy ผมมาจากประเทศอิตาลี Nice to meet you ยินดีที่ได้พบคุณ Pleased to meet you ยินดีที่ได้พบคุณ I'm glad to meet you ดีใจที่ได้พบคุณ It's wonderful to meet you วิเศษจังที่ได้พบคุณ Mark, I'd like you to meet my friend, Michelle. Mark, ฉันอยากให้คุณพบกับเพื่อนของฉันชื่อมิเชล Mark, this is Michelle. Mark, นี่คือมิเชลค่ะ I've heard so much about you. ผมได้ยินเกี่ยวกับคุณมามากเหลือเกิน I've heard many nice things about you. ผมได้ยินสิ่งดีๆมากมายเกี่ยวกับคุณ Have I met you somewhere before? ผมพบคุณที่ไหนมาก่อนหรือเปล่า How long have you been here? คุณอยู่ที่นี่นานแค่ไหนแล้วครับ I've been here for two years. ฉันอยู่ที่นี่มาสองปีแล้วค่ะ